الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشكى بركاته أتشكى لتاه عندة الأحكام na alhafiz abdulghani al-maqdisi rahimahullah yau za mu tashi a babin da malam ya anwana da cewa babu hurmaci makkata wannan ne da ke karantar da mu hurmin makka alfarma da daraja da ɗaukaka da allah ya baiwa wannan ɗaki wato na ka'aba kamar yadda allah maɗaukaki ya ce inna awwala baitin wubi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin lalle farkon daki da aka ajiye ma mutane domin su bauta wa Allah shine wannan dakin da yake cikin kwarin bakka bakka shine makka hudan domin ya zama shari'a lil alamina ga talikai annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam ya gina wannan dakin da izinin Allah وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wannan aya ta nuna annabi Ibrahim alaihi salam shine ya gina ɗakin Ka'aba da taimakon wato ɗansa Isma'il shine wurin da kowane musulmi yake fuskanta a yayin da yake sallah kuma kowane musulmin da ya samu daman zuwa yake ɗawafi shine ɗaki ɗaya cilo da ake ɗawafi a kaf duniya babu inda musulmi zai ɗawafi domin neman lada ko ya samu albarka daga Allah domin wannan ibadar sai a wannan ɗaki na Ka'aba a ƙarƙashin wannan hadisi na malam ya kawo daga bi shirai daga baban shirai shine Fuwaili ɗan Amru al-Khuzai al-Adawi radiyallahu anhu annahu qala li amr ibn sa'd ibn sa'id ibn al ya ce da amr dan sa'id dan as wa huwa yab'athu al-bu'utha ila makkah shi Khalid bin Amr al-Khuzai yayi magana da wato Amr dan Sa'id dan As a lokacin ya ba'athul ila Makka yana tura ya tada tawaga runduna yana aikawa zuwa makka a lokacin da suke yakan abdullahi bin zubair a radiyallahu anhu sai ya ce idan li ayyuhal amiru an uhaddithaka qawlan wato ya kai amir ya kai wannan shugaba ka bani izini mana in labarta maka wani zance an uhaddithaka qawlan in labarta maka wani zance kama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan zancen ita ce maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da ita alghadata min fati makka min alfati wato ranar da aka bude makka washe gari kenan an bude kaaba washe garinsa annabi ya tashi yayi wannan bayani a cikin hudubarsa fasami'athu udhunaya kunnuwana sun ji wannan abin da annabi ya faɗa wa wa'ahu qalbi zuciyata kuma ta haddace ta kiyaye wa absaratu aynaya idanuwa na sun ganshi hina ya takallamu bihi lokacin da annabi yake wannan maganan ina kallon shi tukun yayi magana ba wani ne ya ji labari yazo ya gaya min ba annahu cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam hamidallaha ya gode wa Allah wa asna alaihi kuma yayi wa Allah yabo da kirari sun maƙala sannan ya ce inna makkata harrama allahu ta'ala ita ɗakin ka'aba ta makka ɗin nan wato shi makka ƙasar makka kenan gaba ɗaya allah maɗaukaki ne ya haramta ta ma'ana ya ba ta wannan alfarma wannan matsayi da take da shi wanda wasu wurare ba su da shi tun yaushe yau ma khalaƙa allahu samawati wal arda tun ran da allah ya halicci sammai da ƙasai ya sa wa makka wannan matsayi da hurumi iyakan nan ba za a taba abin da aka hana ba walam yi harim hannasu ba mutane da suka haramta ba ba mutane suka ce bari tun da ɗakin ka'aba na da daraja bari mu ce kar aika za kar aika za a wajen a'a Allah ne ya saukar da wannan umarni saboda haka fala ya Hindu bai halatta limri'in ga mutumin da yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah yana mai imani da ranar sakayya ranar ƙarshe an ka biha daman bai halatta ya zubar da wani jini haramun ne a zubar da jini a ko'ina amma haramcinsa a cikin makka ya fi tsanani balle kuma haramci irin na wato ƙabilanci ko faɗace-faɗace da ake yi na ta'asubanci sai ce wala ya ya'dhidu biha shajara sannan mutum ba zai cire wata itaciya ba kamar kaga itacen bishiya bari in sare in kai gidana ko kuma bari in karya in goge hakorina wannan ma ba za a yi ba a itacen da yake cikin hurumin makka ya ce fa'in ahadun tarakhasa ko da wani zai sassauto ma'ana tarakasa zai kafa hujja don ya nemi sassauci da me bitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bitali rasulillah da yakin da annabi ya kawo na budin makka annabi ya zo budin makka Allah ya bashi izini inda wani zai fita ya tankare shi an bashi izini ya yake su ya shiga to ko da wani zai ce to ai annabi ma ya zo da yaƙi idan har an hana shi zai yake su in mutum ya kafa hujja da wannan faƙulu ku ce da shi inna Allah adina li rasulihi ai Allah manzansa ne ya bai wa izini walam ya adan lakum amma bai baku ku izini ba izinin ya tsaya ne akan shi wa inna ma adina li rasulillahi sa'atan min nahari ai ma izinin da Allah bai wa annabi sa'atan dan lokaci ne kankani minan nahari na yini lokacin da yazo zai shiga dinnan ne Allah ya bashi izini inda wani mashiriki zai tunkare shi to a kawar da shi a shiga wannan lokaci ne bayan ya shiga shi ma annabi din ba ba shi izini yayi yaƙi a ciki ba Ina ma'adinan li rasulullahi sallallahu sa'ata min nahari wa kada 'adat hurmatuha kuma haƙiƙa hurminsa ya goma al ma a yau din nan ka hurmatiha bil amsi kamar hurminsa irin jiya. alfarmansa yana nan ba abin da ya canza falyuballighi shahidul ghaiba to duk wanda ya ji wannan labarin ash-shahid wanda ya halarci wannan maganar da aka yi falyuballighi ya isar gawa al-ghaiba ga wanda bai samu ya ji ba faqila li abi shuraih sai aka ce da abi shuraih wato da ya bada labarin abin da ya faru tsakaninsa da amru dan sa'id da ya ce ga abin da yake so ya yi ya tura mutane zuwa maka da sunan yaƙi sai na labarta masa wannan labarin sai aka ce da shi ma ƙala laka amur to amur wani an sai baka ne da kafaɗi haka ƙala ya ce ƙala amur ya ce ana a'alamu bi zalika minka ya aba shurai ya aba shurai aini na fi ka sanin wannan hadisin da yanzu kake kawowa innal harama shi harami ba la yu'idu asiyan ba zai kare mai zunubi ba wala farran bidamin ko wanda ya kisa ya gudo mutumin da ya zubar da jinin wani a inda ba harami ba sai aka ce a harami ba a taba mutum idan ya gudu ya shiga harami ba za a bar shi ba wala farran bi kharabatin hakan nan kuma mutumin da ya gudu da wato wani haƙƙi na mutane wanda ya yi barna ya gudu shi ma ba zai tsira ba to anan wannan hadisin mun ji wato na farko dai mun ji alfarma na wannan ɗakin ka'aba shi ne makasudin kawo hadisin a makka ba za a yanke itaciya ba ba za a zubar da jini ba ko tsuntuwa ba a yi yanzu in a wani wuri ne mutum ya tsinci abu zai rike wannan abun ya dinga sanar da wa'inda yake tsammanin ko nasu ne har tsawon shekara ko idan bai samu mai shi ba zai yi amfani da shi to a haramin makka ba a tsintuwa in ka ɗauka sai dai ka kai a sanar ko shekara nawa ne haramun ne a yi tsintuwa a wani wurin idan mutum ya ce bari ya yi zunubi bari ya yi barna Allah ba zai kama shi ba sai in ya aikata barna amma a makka yunkurin ka yi barna ma Allah zai dora ma azaba wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi wanda yi yunkurin ya ce bari yayi zalunci to azaba tana jiransa to da aka gaya wa shi wannan hadisin sai ce to ai harami ba zai kare mai barna ba wannan magana ce ta gaskiya amma kuma ba hakan yake nufi ba yana so ya barrantar da yakin da shi yake so yayi ne amma ne lamari haka ne idan mutum ya yi barna a wani waje ya shiga harami ba za a ce shi kenan a bar shi ba in ku haka ne an yi harami zai zama wurin masu barna kenan duk wanda ya barna zai gudu ya shiga don a kare shi saboda haka wanda ya barna a waje ya shigo harami ba za a kare shi ba hakan nan wanda ya barna a cikin harami shi ma za a kama shi a zantar da hukunci a kan shi mun yi magana kan ba za a cire itace ba sai dai itacen da kai ne ka dasa in ka ce bari in dasa don in yi amfani da shi in ka yi za ka cire amma ce haka wanda ba kai ka dasa ba to ba za ka cire ba sai ce ya guda da annabi ya wannan magana ba za a cire ce ba sai abbas ya ce illal izhir banda itace izhir izhir wani itace ne mai karfi in anan ne muna ce azara mu anan azara muna sa shi a gini ba saboda karfinsa to shi ma izhir din itace ne wanda yake yana da ƙarfi in suka yi gini suna sawa a rufin ɗaki kuma suna sawa a kabari idan aka sa gawa domin baya lalacewa da wuri annabi sai ya ce to banda wannan itaciyar ita an yadda a karya ta ko da ba su ne suka dasa ba wannan kenan amma a ne lamari wannan magana haka take harami ba za ta kubutar da la yu'idu asiyan wanda yayi zunubi ba zai tsila ba hakan nan wanda ya gudu da jinin wani ko kuma wanda yake yayi wato haraba shine mutumin da ya yi hiyana ko kuma yayi wata banna wannan shine darasin mu na yau Allah ya samu dace assalamu alaikum